kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa daga dai ba wani kuɗin kirki take samu ba to amma dai tana rufawa kanta asiri sannan tana taimakawa gungunta tunda abubuwa da dama ba sai ta baya tambayar ta ba takan yi kokari ta yi wa kanta tunda sasan su masu ƙaramin karfi ne sosai kuma babu wanda yake tallafawa gwaggwanta akan da matsalolinta ita ce ke fama akan duk wata ɗawainiyarta shi yasa take tausaya mata sosai tunda ta taso a rayuwarta bata taba ganin wani daga cikin dangin ubanta ko na uwarta ya kawo daidai da tsinke ya ce gashi a ba Maryam ba kuma gwaggwanta ce mata tun daga kan harkar karatunta har zuwa bukatunta na yau da kullum shi yasa take tausayin gwaggon sosai dalilin kenan da yasa ta nemi yar sana'a ita ma dinga dan tabukawa ko ma menene dai ta san za ta rage mata wata ɗawainiyar Maryam ta tashi cikin maraici dan kuwa ba ta da uwa balle uba hakanan ta tashi a rayuwarta ba ta san su ba sai gwaggwanta wadda aka fi sani da gwaggo Adama wato mahaifiyar mahaifiyarsa kenan malam shehu shine mijin gwaggo adama suna zaune ne a unguwar fage ta cikin Kano shi malam shehu malami ne irin mai almajiran nan duk da dai ba wasu almajirai yake da su sosai ba ba kuma ya shahara bane to amma akan kawo masa almajirai jefi jefi daga 'yan ƙauyuka da kuma wasu garuruwa yawancin almajiran nasa yayi zama da iyayensu ne ko kuma yayi karatu a garuruwansu har suka yi zaman mutunci da iyayen sosai to yawanci suna sha'awar halayensa na kirki da kamewa sa'annan suna son ƴaƴan nasu su yi ta karatu a Kano saboda sanin daraja da albarkar garin wato duk abin da ka ne nema cikin ikon Allah za ka same shi sannan kuma yana rike almajiran da mutunci domin ba kasafai yake barin su yin bara tare suke haɗuwa da almajiran nasa su noma abin da za su ci shekara saboda ya san kimar iyayensu yana kuma matuƙar ƙoƙarin riƙe amanar da aka bashi matar malam shehu ɗaya ce wato adama da ƴaƴansu guda biyu awwal da maryam wadda ake kira da merama ashe su kenan ƴaƴan nasu dan tsakanin merama da awwal ya kai shekara goma sha biyar Dangar sun fidda ran haihuwar kuma cikin hukuncin Allah sai ya ba su maryama Goggo da Malam Shehu suna matukar kaunar Merama. Kasancewar ta ƴa mace filo a wajen su. Sannan Awwal ya riga ya girma. Bai ma cika zama da su sosai ba. Yawanci suna tare da almajiran malam domin shi ya sa shakuwarsu da Maryam kullum karuwa take. Goggo mace ce mai kirkin gaske. tana zaune da kowa lafiya a cikin layin su da kuma makwabtanta yadda mijin take kokarin wa almajiransa haka ita ma tana bakin kokarinta suma kuma almajiran shi yasa komai nata kafin ta buɗe baki ma sun yi mata shi kamar su ɗiba ruwa wankin kayan sawar su kai niƙa sharar gida da duk wani abu da zai kaso mata duk wanda ya tashi a layin su ya san goggo da sana'ar sai da kayan miya da duk wani karkace na kayan miya babu abin da mata saidawa wani ɗan gadon katako ne can kusa da ta a rumfarta a nan take baza kayan tun daga kan kuka kufewa bushashiya daddawa gishiri barkono tumatir bushashe da tattasai magi su zabuwa su garin kwaki kuli kuli manja man gyada kanan zur kai da duk wani abu da ka sani na kayan miya tana sai da su har da busasshen kifi kullum gidanta ba ka raba shi da yara masu sayan kayan miya hakanan mera mata tashi a gaban su cikin kulawa da tarbiyya ba ke karatun boko ba amma ta yi na Muhammadiyya a wajen mahaifinta Malam Shehu Meran mu mai hazaka ce domin ta tashi cikin tarbiyya da sanin ya kamata. Har ta kai shekara goma sha hudu yayin da mahaifinta ya aurar da ita ga ɗaya daga cikin almajiransa wato Yakubu. Yakubu yaron kirki ne domin tun bai fi shekara tara ba aka kawo wa malam Shehu shi daga can wani ƙauyen Isawa wanda yake can ƙasar Katagun wato Azare. Yakubu shi ma dai maraya ne dan tun bai ci shekara bakwai ba iyayensa suka rasu babban ya ɗauke shi kuma dama shi kaɗai ne a watan iyayensa bayan ya kai shekara tara ne babban nasu ya kawo shi almajiranci nan Kano wajen malam Shehu da yake malam Shehun abokin babban Yakubu ne kuma sun yi yawon almajiranci tare kuma ya san zai rike masa shi da amana Malam Shehu kam ya rike Yakubu da gaskiya da amana saboda yana tausaya masa kwarai da gaske kasancewar sa maraya ba uwa ba uba sai ya dawo wata a jikinsa sosai haka ma goggo duk inda malam Shehu zai je za zaka gaishi da Yakubu tamkar ɗansa na cikinsa da yawa ma sun ɗauka ɗansa ne tunda a lokacin awali ya riga ya girma bai cika saman gida ba yana can yawon buge-bugensa na neman kuɗi har lokacin da Yakubu ya girma sosai shi ma sai ya kama sana'arsa don haka ya karɓi kasuwannin ƙauyukan da ke kusa da Kano yana sayar da kayan gwari sannan yakan zauna a cikin gari ranar Alhamis da Juma'a baya zuwa kasuwar ƙauye sai dai ya kasa a nan bakin titi yana sayarwa yana samun narfin asiri daidai gwargwado sa'annan duk kayan sarin gwaggo tun yana karami shi yake zuwa kasuwar kwami ya mata har yanzu dinnan sannan a cikin nasa kayan miya da yake ɗibar mata ya busar mata da shi ya kawo mata Maryam ta shaku da Yakubu sosai kasancewar duk cikin almajiran malam ya fi kusanci da su. Dan ko lokacin da malam Shehu ya tarar da ita zai haɗa ta aure da Yakubu bai samu wata matsala da ita ba. Lokacin da aka yi auren Merama da Yakubu, Auwalu ya kai kusan shekara biyar ga yin aure. A nan cikin gidansu aka ware masa ɓangarensa ɗakuna guda biyu kicin daban ɗaki. sai dan madaidaicin tsakar gida da matarsa mai suna Sahura wadda Merama take kiranta adda yanzu gashi yaransu har biyu Usman mai sunan Malam Shehu da Hadiza su ma yaran kuma sun bi bakin Merama suna kiran Sahura da adda Yakubu ya kama gidan haya a nan bayan layinsa a cikin fagen dan karamin gida ne sosai mai daki biyu da ban daki sai karamin tsakar gida dan ko kicin babu rama mata tare a cikin gidan mijinta sana zaune da mijinta lafiya kalau watan rama biyar da aure malam Shehu ya hadu da jinya ciwon kai ne da idan ya tashi tamkar ba zai yi rai ba sun yi ta fikilar asibitin an yi na gidan amma ina kullum abin kamar karuwa yake watan su biyu a kwance Allah ya karɓi abinsa a gaskiya gwaggo Adamu ba ƙaramin tashin hankali ta shiga na rasuwar mai gidanta ba sun zauna tsawon shekaru ba a taɓa jin kansu ba gwaggo ta girgiza kwarai da mutuwar mai gidanta haka nan Maryam har ta so ta fi gwaggon shiga damuwa gwaggon ce ma ta dawo tana lallashin ta kan ce mata to yaya sasi da ikon Allah haka dai suna ji suna gani suka haƙura haka nan ta suka da rayuwarta tunda dai tana jin motsin adda matar malam Auwalu da 'ya'yanta. shi yasa damuwar ta so mata da sauƙi. ko mai rama ba ta kwana uku bata zo ta duba ta ba shi kuwa Yakubu kullum ne da safa ka'ida kafin ya tafi wajen sana'arsa sai ya so ya gaishe ta hakanan idan ya zo zai aiko mata idan ya da sai aiko mata da dan abin kasuwa irin na ƙauye da ya tafi mata da shi sannan kuma kullum ne ya ba wa Maryam ka'idar dare da rana idan ta abinci ta bayar akai wa goggo musamman ya aje almajiri yana kai mata ta so ta hana amma Yakubu ya nuna mata bacin ransa yace shi yana ganin da shi da malam Auwalu duk ɗaya ne haka dai nan ta haƙura suke ɗawainiya da ita duk wada ƙofar malam Auwalun ba a daina kawo mata abinci dare da rana ba dan haka gwaggwa take sauna cikin rufin asirin Allah mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya